آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Saudara-saudara yang saya muliakan Barangkali hari-hari yang diuji setiap orang yang berpegang dengan apa yang dijalani oleh para sahabat Ridwallah alaikum jami'an Dari kekuatan Dan keteguhan Di dalam Berpegang Dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Secara ilmi Dan amal dan dakwah. Hari-hari ayat sabr yang ditegaskan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis bahwa beliau ah, menceritakan kepada kita apa yang akan terjadi nanti dan telah terjadi pada hari ini dan kita menyaksikan dengan mata kepala kita hari-hari yang di dalamnya penuh dengan kesabaran kelengkapan dari takrir hadis hadis yang mulia ini ada di kitab saya yang insya Allah dalam waktu dekat akan masuk ke dalam alam penerbitan mereka dengan judul telah datang zamannya yang telah datang zamannya apa yang dikabarkan oleh Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam salah satunya adalah makna dari sebuah hadis Nabi katakan bahwa kita berada bahwa akan datang hari-hari yang di dalamnya penuh dengan kesabaran bagi mereka yang mutamassik berpegang dengan apa yang dijalani oleh antum para sahabat dan mereka akan memperoleh ganjaran 50 orang seperti antum kata sahabat atau seperti mereka seperti itu. Ganjaran yang besar sekali bagi mereka yang mutamassik berpegang dengan apa yang dijalani oleh para sahabat dalam hidup dan kehidupan keagamaan mereka. Ini berpegang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang seperti menggenggam bara api. Seperti seorang menggenggam bara api. Tapi Fatu beritulah Maka berbahagialah Beruntunglah Bagi orang-orang yang asing Islam datang asing Kemudian dikenal Ketika Nabi SAW Mendakwakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau untuk mendakwahkannya dan yang pernah dijawabkan oleh nabi-nabi dan rasul sebelum beliau kalimat dari ayat Allah asing mereka mengingkari Tetapi Mereka paham Apa yang didakwakan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Innahum كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستقبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر المجنون فسنوه لأمريكا دهول في الدنيا Jadi ketika mereka dibangkitkan dan di pada hari kiamat Apabila dikatakan kepada mereka, diperintah, diajak, dijawabkan, La ilaha illallah, yastakbirun. Mereka sombong, membesarkan diri. Hakikat sombong adalah, Bapak Allah. Menolak kebenaran ketika kebenaran itu sampai kepada mereka dan mereka tahu itu yang hak. Seperti Fir'aun. Hatinya membenarkan tahu bahawa Musa itu hak sombong. Ya Allah. Iblis tahu perintah Rabbnya adalah hak. Tapi dia tolak. Ampun, enggan, sombong, membesarkan diri. Aba wastaqdara wa kana minal kafirin. Firman Allah Tabaraka wa Taala yang menjelaskan bahawa mereka yastakbirun ketika dijawabkan kepada mereka la ilaha illallah menunjukkan bahawa mereka itu paham dengan sepaham-pahamnya makna kalimat la ilaha illallah sebab kalau mereka tidak paham tentu mereka akan tanya apa yang dimaksud dengan la ilaha illallah kami tidak ngerti mereka paham tapi itu mereka yastakbirun Karena itu mereka mengatakan apakah kami akan meninggalkan alihatina Tuhan-Tuhan kami untuk seorang penyair gila mereka paham kalau mereka terima la ilaha illallah resikonya adalah hancurnya seluruh berhala yang mereka jadikan Tuhan yang jumlahnya ratusan apa kita akan tinggalkan Tuhan-Tuhan kita untuk hanya untuk seorang penyair gila yang mendakwakan kalimat bahawa tidak ada ilah kecuali satu, tidak ada yang diibadati kecuali Allah, la ma'budu bi illa Allah. Tidak. Faham. Tapi keagungan kalimat tauhid dia akan berjalan terus. Dikenal terus. Islam yang dikenal sampai pada Fatwa Mekah kemudian terjadi keasingan kembali seperti pada zaman kita sekarang ini jadi perubahan kerana itu salah satu bentuk jihad yang besar pada zaman ini jihad ilmiah jihad menegakkan hujjah mendakwahkan Islam menjelaskan tentang Islam secara kafah, kerana dakwah para sahabat dakwah Islam secara keseluruhannya tidak juziah bagian dari bagian-bagian secara kafah. Ini pada hakikatnya jihadnya al-anbiya wal mursalin dari Nuh sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Apa dakwahnya kepada kaumnya selama 950 tahun siang malam secara terang-terangan maupun sembunyi. Dakwah ilmiah, dakwah menegakkan hujjah, kebenaran yang datang dari Allah. Apa yang dijawabkan oleh Ibrahim Walau Namrud Dan kaumnya Ta'wah dengan hujjah akliyah dalil-dalil secara nahu secara riwayat dari Allah taala dan secara akliyah yang mengikuti dalil-dalil nakliyah dan tidak akan pernah bertentangan selamanya al-anbiya wal mursalin adalah orang yang paling berakal orang-orang yang cerdik orang yang paling berakal dengan akal yang sehat akal yang bersih demikian juga orang-orang yang mengikuti para nabi dan rasul apa dakwah Musa kepada Firaun hujjah apa dakwah Isa bin Maryam kepada Bani Israel hujjah apa dakwah Rasulullah kepada kaumnya hujjah 13 tahun di Mekah karena itu kita jumpai ayat Al-Quran ketika orang-orang فقريش فضرب دعوة Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam bahkan yang sebelum dari para nabi dan rasul bersama kaum mereka. Apa Allah katakan kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan kepada mereka, hai Muhammad, katakan kepada mereka yang ingkar. yang tidak mau mengakui kerasulan bapa yang kau bawa hak dan kau ada seorang Nabi dan Rasul katakan mana bukti burhannya mana jika memang kamu benar riyad da'wah ilmiah Sebab tidak ada arti kalau seseorang hanya mengatakan ini dan itu tanpa bukti, tanpa hujjah. Harus dalam hujjah, harus dalam bukti, harus dalam dalil, harus ditegakkan. Qul hadu burhanakum in kuntum sadiqin. Karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada manusia pun hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani katakan inilah jalan ini jalan yang lurus kepada Allah aku ajak manusia dakwah mengajak manusia ke jalan Allah bersama dengan orang-orang yang mengikuti atas dasar apa? Basira. Basira. Lihat di tafsir Ibn Kathir. Bagaimana Imam menafsirkan basira. Ini tafsir salah. Tafsir dari seorang Imam besar. Dan tidak ada khilaf di antara ulama. Ahlu sunnah wal jamaah yang berjalan di atas pemahaman salaful ummah basirah al-ilm الحافظ ابن كثير ونفسر كان بصيرة برهان شرعي وعقلي برهان برهان حجة دليل secara syar'i dan akli. Karena tidak ada satu pun agama yang demikian meninggikan dan memuliakan akal, bahkan akal jadi syarat sahnya taklif beban melainkan Islam. Tidak ada selain dari Islam yang sangat mulia dan meninggikan tetapi menempatkan sesuatu pada tempatnya dan akal berjalan mengikuti wahyu kalau yang menciptakan akal Allah Taala yang memberikan akal kepada manusia Allah Subhanahu Wa Taala berulang-ulang Apakah kamu tidak berpikir Apakah ta'akilu Tidak menggunakan akal Dan diperintah untuk mentadaburkan Quran dengan apa Apalah yang tadab, apalah yang tadab baru dan Quran Tadab Al-Ala Qulubin Akbar Tidakkah mereka mau mentadaburkan Al-Quran Memahami atau hati mereka terkunci. Demikian juga para sahabat Tabi'in, tabi'in, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti akal mereka cerah Akal mereka jernih, akal mereka bersih Akal mereka selih, memiliki ketegasan akal Bukan akal yang sakit dan goncang Burhanun syar'iyun wa'akliyun Burhanun dakwah ditegakkan dengan ilmu. Karena itu mereka yang berjalan dia atas sunnah Nabi, mengikuti sunnah Nabi, mengikuti perjalanan para sahabat, dan ini wajib bagi setiap Muslim beragama mengikuti cara beragamanya Nabi yang mulia, Sallallahu Alaihi Wasallam, cara يبلغوا عني ولو آية ليبلغ ليبلغ الشاهد منكم الغائب هندقوا أولي الحجر ليترنا من يبقى فلا يبقى هذه Hadis yang mulia ini walaupun umum Tapi pertama kali Nabi Nabi SAW Sabtakan para sahabat Agar kita mempelajari Melihat apa yang diawakan oleh para sahabat Bagaimana para sahabat menjalani agama ini Bagaimana mereka menyebarkan agama yang mulia ini Penuh dengan hujah بصيرة بصيرة بصيرة علم علم حجة قرآن sendiri itu hujah Quran sendiri hudan linnas tapi di dalamnya dijelaskan lagi dengan berbagai macam hujah insyaallah Allah alladzi unzila al Quran hudal linnas tidak berhenti sampai di sini Allah katakan wa bayyina. Bayyina bentuk jamak wa bayyinatin apa minal huda Ya, susunan ayat Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin hidayah. Tidak cukup sampai di situ, tapi dan wa bayyinatin min al-huda. Hidayah itu dijelaskan lagi oleh hidayah dari apa yang namanya di sini? Para mufassirin mungkin saya tunjukin satu tafsir yang mudah saja jadi dapat tafsir yang diberikan saya lihat dan tafsir yang banyak tiap kuliah apa bayinat hujah دلائل حجة حجة خلاصة خلاصة دليل دليل سمونا هداية الرجال bisa sembarangan orang berbicara. Ini boleh, ini tidak, ini jangan dan seterusnya. Bisa. Lalu satu hujah. Sebab kalau hanya mengatakan tanpa hujah, siapapun bisa. Dan itu sunnahnya Fir'aun. Sunnahnya para pengikut Fir'aun. Sunnahnya Namrud dan para pengikut. Sunnahnya Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang kufar Quraisy yang sekadar hanya menuduh ini dan itu pada Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam tapi tidak ada bukti. Mana bukti? Kul hadu burhanakum in kuntum sadiqin. Kalau memang kamu benar tegakkan hujjah dalil dan ini merupakan kaidah-kaidah agama yang wajib dipahami oleh setiap muslim Oleh kerana itu Tidak mungkin kita akan memiliki hujah Kalau kita tidak kembali Kepada Alkitab dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti al-ulama al-ulama wa mukhtarul anbiya mengikuti waris para nabi dan rasul siapa yang pertama kali jadi ulama para sahabat kemudian diikuti oleh orang-orang yang sesudah mereka beragama dengan dalil tidak boleh kita beragama tanpa dalil Kemudian tidak cukup dalil saja, tapi dalil itu harus ditempatkan pada tempatnya dan berjalan dengan benar. Hadis itu dalil bukan. Dalil dia harus ditempatkan pada tempatnya. Kalau tidak itu Kalian yang punya menegakkan kebenaran ada dalilnya. Kalau dari hadis, hadisnya sah sahih. Telah sah datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ditempatkan pada tempatnya dengan pemahaman yang benar. Saya sering ditanya, Ustaz, bagaimana hukum berzikir berjamaah yang sekarang ini lagi ngetren maaf dan banyak bau musim mengingini demikian juga zikir-zikir berjamaah di masjid-masjid selepas salat wajib dipimpin oleh seseorang. Saya jawab, itu tidak ada sunnah yang terjadi yang mulia sallallahu Saya hanya menyambung perkataan para ulama dari para sahabat tadi dan seterusnya dari tadi termasuk imam yang empat dan yang paling besar di antara mereka adalah Imam Syafi'i bukan dari saya dari mereka apalah artinya saya ini. Saya hanya pekerja. Saya belajar. Setelah buka kitab ini, kitab itu, kitab ini, kitab itu. Sampai kitab al Om Buka. Bagian kitab sholat di akhirnya. Buka. Baca. Kalau saudara bisa masalah. Kalau tidak, berikan kepada pakaian ini. Berikan kepada saudara. Bacakan. Apa kata Imam Syari? Hendaklah Imam dan Makmum mensirkan bahagia zikir bacaan dan sesuatu. Masing-masing berzikir berzikir sendiri tidak boleh keras. Karena Nabi SAW waktu itu mengeraskan dalam rangka mengajarkan agar para sahabat tahu. Lalu sebagian kaum muslimin telah berapa juga banyak sekali yang bertanya kepada saya. Tetapi mereka menjadi ini dia serangkaian hadis Bukhari Muslim bahkan dari ayat-ayat Al-Quran Al Ini kalimat yang hak tetapi yang dimaksud adalah batin. Kalau dalil ini menggunakan sesuai dengan pendapat mereka. Kalau ini maka saya pun mampu, lebih mampu dari mereka. Saya bisa mengeluarkan bermacam-macam kata cara peribadatan. Saya Alhamdulillah tahu Quran bisa baca, tahu hadis. Sekarang saya akan tafsirkan kepada saudara. Seenak saya, sependapat saya. Maka saudara akan melihat tata cara peribadatan yang aneh-aneh keluar dari saya. Dalilnya ini. Surat Al-Baqarah ayat sekian. Surat Al-Maidah ayat sekian. Surat An-Nisa ayat sekian. Surat At-Taubah ayat sekian. Hadisnya ini. Buka. Bukhari. Jusyen, alamat sekian, kaum sekian, Muslim dan Muslim. Sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Bani dan lain-lain. Tapi itu menurut siapa? Menurut saya. Dan antum juga bisa. Siapapun juga bisa. Seperti pertama kali Khawarij ma berhujjah dengan ayat Al-Quran tidak ada hukum kecuali hujjah Allah kepada Ali bin Abi Thalib. Dijawab oleh Ali, itu kalimat yang hak tapi yang mereka maksud batin. Kenapa? Ayat itu ditafsirkan sesuai dengan kemauan mereka. Dibawa untuk mengikuti hawa kemauan mereka. Dan itu sahih. Siapa yang tidak mengakui Ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan berzikir kepada Allah ingat berulang kali kemuliaannya, keutamaannya dan ganjaran yang akan diperoleh oleh orang-orang yang berzikir baik laki maupun wanita demikian juga di hadis-hadis bertebaran begitu banyak dan sahih dari Bukhari Muslim tidak ada yang mengingkarinya dan umumnya diketahui oleh kaum muslim yang ditanya bukan itu tapi sifat apakah cara yang mereka lakukan itu pernah dilakukan oleh Nabi yang mulia? tanyakan. Itu yang kita tanya. Lihat, dalilnya sahih. Tapi penempatannya tidak pada tempat. Lalu seria, maka itu kita perlu metode. Cara untuk memahaminya dan menempatkan jalannya dalil dengan benar. Itu yang dinamakan dalam agama kita al-manhaj, manhajul haq cara bermetode dan sikap beragama yang lain dan benar. Ini yang berulang-ulang disebut dalam Al-Quran. Ketaatan mutlak kepada Rasulullah SAW. Siapa yang menyampaikan kepada Rasul? Kita tidak berjumpa dengan Rasul. Siapa yang menyampaikan kepada Rasul? Sahabat. as dan al-Awwalun. Ini dalam Al-Quran. Muhammad Rasulullah Walladzina ma'ahu Siapa walladzina ma'ahu Kita bukan kita belum ada Wa idha kila lahum aminu kama amalan nafs Siapa an-nafs itu Yang orang-orang munafik pun diperintah oleh Allah untuk beriman Sebagaimana para sahabat telah beriman Anu'minu kama amalan subhanah Kata orang munafik pun Apakah kami akan beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh Dibela oleh Allah Tawarqa para sahabat itu ala illa umum sufaha yang benar mereka lah yang bodoh sahabat tidak kalau sufaha artinya itu adalah untuk jamaah dari syafi mereka yang kurang akalnya sempit akalnya dan tidak mengetahui mana maslahat mana mudarat maknanya kalau kita tidak mengikuti manhaj sahabat maka kita terjerumus ke dalam pemahaman agama dengan kesempitan akal dan tidak tahu mana maslahat dan mana mudarat manfaat sahabat sebuah maslahat. Lihat keterangan secara lubuk dan lain-lain pada Al-Habib dihilkan. Saya bawakan satu tafsir saja. Uh, ah, karena mudah untuk diperoleh. Dan sini kita tahu bahawa tidak ada yang membodohi para sahabat kecuali orang-orang bodoh di umum. dan yang mengikuti sunnahnya orang-orang muda munafikku. Tidak ada yang marah dan benci kepada para sahabat kecuali orang-orang kufar. Liyabiru bihimul kufar. Keberadaan para sahabat itu lihat akhir surat Al-Fat. Keberadaan para sahabat itu membuat murka marah orang-orang kufar. Maka kaum muslimin tidak akan menjadi kuat dan melemahkan orang-orang kufar kecuali mereka berjalan di atas manhaj para sahabat. Kita saksikan kaum muslimin beragama dengan cara yang masing-masing tanpa hujjah, tanpa bayyinah, tanpa basirah, tanpa ilmu. Harus kita akui walaupun baik. Suka atau tidak suka. Kalau kita saksikan salah satu amalia kita atau keyakinan kita kemudian kita bertanya sendiri dari mana keyakinan saya ini dari mana asalnya perbuatan amalia yang saya kerjakan ini tanya ada dasarnya tidak dan kalau dikatakan dasarnya tepat tidak seperti orang orang berpikir berjamaah dia bawa ke dunia kita tapi tidak tepat bukan itu yang ditanya sifat cara yang mereka lakukan berkumpul bersama dengan satu suara dipimpin oleh seseorang kemudian beramai-ramai bertakbir, bertahlil, bertahmid, bertasbih dan seterusnya. Itu dia yang ditanya. Sifatnya tidak ada seorang pun juga di dunia ini bisa berani menjawab. Dan karena memang Nabi SAW tidak pernah mengajarkan hal seperti ini. Kita ketahui, kerana dari dahulu para sahabat telah memberitahukannya salah seorang di antara mereka yang sangat terkenal Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika beliau menyaksikan di masjid di situ ada beberapa lingkaran halqa-halqa setiap lingkaran dipimpin oleh seseorang pemimpin ini orang ini memimpin berzikir bersama Mimpin dia mengatakan Kampiru bertakbirlah Ramai-ramai mereka bertakbir Allah Akbar Allah dan seterusnya Dikatakan sah oleh Abdullah bin Rasul. Berbeda dengan milahnya Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dimarahi dengan kemarahan yang keras Padahal zikir yang orang-orang itu ucapkan lapasnya Sebelah ada hadis Tasbih, tahmid, tahmid, tahmid tapi kenapa disesatkan oleh Abdullah bin Mas'ud? Karena mereka telah menempuh satu cara, membuat satu cara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti mereka berdiri di satu lembah, Nabi di lembah yang lain. Mau berpisah karena itu masuk mengatakan kami berbeda dengan milahnya agama Muhammad. lalu yang mulia. Nah, hadis Abdullah bin Mas'ud. Apa Abdullah bin Mas'ud itu? Bisa dicek di kitab Sunan Ad-Darimi bagian timah. Kitab Sunan Ad-Darimi itu dua juz baru cetakan lama dan di awalnya itu Muqaddimah. Muqaddimah itu panjang dan di situ dia bawakan riwayat Abdullah bin Mas'ud. Salah satu dari ulama adalah Imam Ad-Darimi. Mudah sekali kita dari peroleh di toko-toko kita dalam bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah safar bersama para sahabat lalu mereka bertakbir dengan suara yang keras diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasihani diri, diri kamu karena kamu tidak menyeru kepada yang tuhi dan gaib. Bisa dicek hadis yang Bukhari dan Muslim. Maksud terdengar oleh ibu sendiri sirriyah dengan penyuruh tunduk berhidang diri takut kepada Allah wadudal jahri minal qawm bukan dengan suara yang keras wadudal من القول bukan dengan suara yang keras yang didengarkan oleh orang zikir jangan penuh tuntutan itu salah satu dari sekian banyak contoh belum yang lain Tidak bisa kita seenaknya beragama semau kita. Tidak bisa. Jadi agama punya Allah. Harus mengikuti Dan kaum muslimin harus dijelaskan Suka atau tidak suka ilmu tidak boleh disembunyikan. Mungkin ada sebagian orang mengatakan, mengapa mereka ini orang-orang yang menisbahkan diri dengan manhaj salaf selalu mengatakan ini bid'ah ini salah dan seterusnya. Biarkan saja manusia beragama. Orang ini sadar tidak sadar telah menempatkan dirinya sebagai nabi sebagai pembuat syariat sebagai orang yang berhak untuk membolehkan dan melarang manusia apa boleh kita berkata seperti itu biarkan saja manusia berlarang semau dia seolah-olah yang tahlilan-tahlilan yang ini-ini yang dikit-dikit biarkan saja kalau gitu apa artinya ketaatan kepada Nabi yang mulia. Apa artinya kita mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Ini perkataan yang paling buruk yang pernah diucapkan oleh seorang anak Adam. Apa Allah anda wa anhu. Semoga Allah maafkan kita dan mereka. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan mereka. Ini perkataan yang kotor Yang tidak patut diucapkan oleh seorang muslim Apalagi sampai mengatakan Menghina Manhat salam tidak ada seorang pun yang menghina as Dan tidak ada yang berani Hatta sampai ahli bid'ah pun tidak berani. Bahkan mengaku dirinya mengikuti salah. Karena ini kalimat kufur. Siapa salah? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Siapa salah? Sahabat. Sahabat yang Allah telah redhoi mereka. Apa kita mau membenci orang yang Allah telah redhoi, yang Allah jamin jannah? Siapa sahabat? Tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Yang Nabi kita katakan, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunhum, thumma alladhina yalunhum. ingin mengikuti manhaj salaf karena manhajnya cara beragama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salaf artinya orang yang terdahulu terkemudian dari kita. Dari jurusan umur, dari jurusan keimanan, dari jurusan keutamaan. Maka itu dikatakan salafun salih. Pendahulu kita yang salih. Siapa yang berani mencela mereka ini? dari penjelasan saya dapatlah saudara membuat kesimpulan bahawa dinul Islam tegak dengan hujjah kaum muslimin harus memiliki hujjah dalam beragama tidak boleh dia sembarangan beragama bagaimana kita cara beragama kita ikut-ikutan saja tidak tahu sering saya ditanya atau berdialog dengan masyarakat umum. Lalu eh, barangkali kita ingin membuka pikiran mereka, kita tanya bapa atau ibu, saudara saudara kerjakan amal ini dasarnya di mana? Ada tak dari Nabi yang mulia Sallallahu Hampir dapat dipastikan kaum kita 99 menjawab begini yang saya peroleh saya dapat seperti saya tidak tahu ini dari Nabi SAW tapi ini katanya ajaran Islam Seolah tidak berusaha untuk bertanya Memang tidak diajarkan Ini berlangsung puluhan tahun Dan itu harus diakui walaupun baik. Contoh yang paling baik dari kita sendiri. Kan? Saya meyakini ini, mana dasarnya? Saya ikut peringatan maulid. Apakah Nabi pernah memerintahkannya? Apakah para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in pernah melakukannya? Saya harus tahu Saya ikut siapa? Bukankah Rabbuna dalam Al-Quran memerintahkan hati Allah wa orang Rasul Berpulang kali Kata Syekh Al-Sahid bin Taymiyyah Kurang lebih 40 tempat dalam Al-Quran Ketaatan kepada Rasul Mengikuti mereka, beliau Dalam beragama ini seperti hati maulid Dasarnya apa? Mereka akan jawab Ya, kita memuliakan mengagumkan Nabi Tanya, apakah Nabi memerintahkan kita mengagumkan beliau seperti ini caranya? Apakah boleh kita seenak kita, semua kita mengagumkan, memuji, memuliakan Nabi tanpa bimbingan dari beliau. Para sahabat pernah datang dari luar negeri melihat orang-orang pada sujud sama rajanya. Kemudian mereka tiba di Madinah dan langsung akan sujud kepada Rasulullah dilarang. Kalau boleh manusia sujud kepada manusia, akan aku perintahkan istri sujud kepada suami. Sebagian sahabat lain mengatakan di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa di tengah-tengah kita ada orang yang mengetahui perkara yang gaib, dilarang langsung. Karena tidak ada yang tahu perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu Wa Taala dan beliau tahu karena mendapat wahyu dari Allah dan lain-lain contoh banyak sekali. Ya kami mengikuti guru-guru kami Kemudian memang sudah tradisi demikian Apa kita di beragama diperintah seperti itu dalam beragama kita di cerita sosial itu kita mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jadi kesimpulan kesimpulan yang kedua bahawa modal atau puncak itu harus berjalan dengan di tempat yang tepat dengan pemahaman yang benar kalau tidak maka dalil itu akan kita pergunakan seenak kita dia pandai, dia ustaz, dia orang terkenal, dia bisa, bisa. Coba sekte para Madinah dan anaknya jin. Orang-orang yang dikatakan sebagai intelektual Muslim kitab fikih lintas agama buah karya tokoh-tokoh mereka Bukhari Majid dan kawan-kawannya penuh dengan ayat Quran dan hadis sebagiannya sahih Bukhari dan Muslim tetapi menurut tafsiran mereka dari orang-orang falasifah batiniyah para pengikut kaum zanadiqah sendiri Allah Islam itu menurut tafsiran mereka bukan agama yang berdiri sendiri. Menurut saudara Paulus Majid, Islam itu adalah agama generis yang bisa ada di setiap agama ada. Ini dinukil langsung oleh uh, salah seorang murid terbaik mereka lulusan perguruan Zanadi Qahin Ulil Absar Islam sebagaimana dikatakan Nurbalis katanya ada agama yang generis yang bisa ada di mana saja. Islam ada di Yahudi, Islam ada di Kristen, Islam ada di Konghucu, bahkan Islam ada di ajaran Marxisme. Ya subhanallah. Dukhul Islam, syirka Islam. Kerana itu inna dina inda Allah Islam. Tidak sebagaimana yang ada di terjemahan Departemen Agama. Tidak. Itu salah. Menurut tafsiran mereka. Terjemahan Departemen Agama apa? Terjemahan Al-Quran dari para ulama kita apa? Yang paling bagus saya terjemahan depak itu tinggi. Ada uh, salah seorang pembesar ulama di sini. Profesor. Eh? Hasbiya Siddiqi eh, dan lain-lain ya, eh, mengahli Quran, ahli hadis, fikih, ahli hukum. Semua terjemahkan ini Nabi Nabi Allah Islam tidak ada agama yang sah di sisi Allah melainkan Islam. Jadi Islam itu merupakan din. Tapi lain lagi tafsiran sekte para Madinah ini. Islam bukan merupakan din yang berdiri sendiri, tapi dia bergenerasi, ah, bisa ada di mana saja. Karena itu terjemahannya lain lagi. Jadi siapa saja orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan, berpasrah diri, itu Islam, Muslim. Karena itu Islam bisa ada di mana saja. Ah, dari itu keluar asas dari dakwah mereka yang utama. Sering saya ulang-ulang di mana saja di majlis, di kitab saya, tulisan saya. Bahawa mereka punya tiga asas dasar yang mereka kembangkan untuk mendakwakan. Pertama, pemahaman wihdatul adzian Kesatuan agama. Semua agama sama. Tapi kalimat ini hanya mereka ucapkan kepada orang-orang Islam. Mereka hanya berani kepada orang-orang Islam. Mereka tidak datang ke gereja lalu mengatakan kepada kaum Nasara, "Wahai kaum Nasara, agamamu dengan agama saya atau dengan agama Yahudi atau dengan agama kaum itu sama, tidak ada perbedaan." Atau mereka datang ke kampung Yahudi masuk ke tempat peribadatan mereka mengatakan pada kaum muslimin karena memang mereka anak didik dari Abu Dan ini mereka membawa ayat Inna tiga indah Islam Itu ayat-ayat yang lain Tapi ditafsirkan sesuai dengan tafsirannya samo zlo. Padahal ini tidak diakui bukan hanya oleh Islam, tapi oleh seluruh agama. Masing-masing orang meyakini bahwa ini agama yang hak, agama yang benar. perbudakan. Terus bahkan. Ini fitrah bagi manusia agama. siapa saja. aneknya mereka bawakan hadis Kullu dharujin yuladu al-fitrah Setiap anak lahir atas dasar fitrah Tidak dengan lafaz Arabnya Dengan terjemahannya Dipotong Potong Tidak dilanjutkan Kalau dilanjutkan Berbenturan dengan manhat mereka Lihat cara-cara orang yang licik Dan tidak memiliki kejujuran Lihat fikih Lintas agama Kalau tidak, salah halaman 35 Atau halaman 38 Kenapa mereka tidak lanjut Kenapa dipotong hadis yang mulia ini Bukhari dan Muslim Akan berbenturan dengan mereka Karena fitrah Mereka tafsirkan lain fitrah menurut tafsiran para ulama kita dan sahabat dan seterusnya ijma fitrah adalah al Islam setiap manusia lahir membawa dinul Islam karena lanjutan hadisnya faabawahu abawahu yuhawidani atau yunasirani atau yumajisani Maka kedua orang tuanya lah nanti yang akan menjadikan dia Yahudika atau Nasaraka atau Majusi Kalau dibawakan ini maka hancur manhat mereka itu. Apa yang mereka telah katakan di halaman-halaman sebelumnya. Dipotong. Kalau oh, muslimin tidak tahu, meski kesian. Kita harus belajar. Mari, kita harus belajar. Kita harus dengan hujjah. Tanya. Tanya Alkitab dan Sunnah dan berjalan di atas manhat salam. Sehingga kita tidak ditipu. Banyak kalau muslim baca kitab itu. Dia mangut-mangut. Eh, ini hadisnya Bukhari, muslim. Dan mereka licik membawakan lapas lapasnya saja dipotong. Orang-orang umum tidak tahu. Fitrah ditafsirkan lain aneh. Dan saya katakan di sebagian kitab saya. Di antaranya di kitab Al-Masai Jilid 5. Nanti akan terbit insyaAllah dalam membantahin. Kenapa mereka tidak lanjutkan ini? Kenapa? Kenapa kaum para Madinah tidak melanjutkan hadis ini? Mereka membawakan perkataan ulama, tapi diputar balik, diambil setengah, dibuang setengah. Mereka yang merubah fikih Islam, mencaci maki Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lah kata mereka, kata Nur Khalis dan lain-lain yang membuat runtuhnya dan lemahnya fikih Islam. La ilaha illallah. Al-Imam Syafi'i nasirus sunnah. Pembela sunnah. Orang yang alim. Tapi anehnya. Ketika saudara Nur Khalid membuat kata pengantar terjemahan kitab Ar-Risalahnya Imam Syafi'i dia puji langit. Ada apa sebetulnya ini orang? Di satu sisi puji, besok dia celah, dihabiskan. Dia bawakan lagi perkataan Ash-Shatibi Ulama besar pengarang kita kitab Al-Iqtisar yang menjelaskan tentang bid'ah dan liku-likunya cabang-cabang dan seterusnya bawakan di kitabnya al Sebagai yang perkataannya perkataan yang lain tidak ingin menjelaskan madhabnya bahawa Imam Syafi'i, Imam Ash-Shatibi Imam Ash-Shatibi juga mendukung seolah-olah mendukung mereka dan dipaksakan kita lemah ilmu Tidak ada cek tidak diperiksa. Setiap orang Bisa diambil perkataan bisa dibuang Tinggalkan kecuali Nabi yang mulia Sallallahu alaihi Wasallam, Imam Malik Rahimullah ta'ala mengatakan Setiap manusia perkataannya Bisa diambil Bisa ditinggalkan Kecuali pemilik kubur ini sambil menunjuk ke kubur Nabi yang mulia Sallallahu alaihi wasallam Yang masuk Rasulullah Sallallahu Tidak boleh tinggalkan perkataan <coughs> Saya cek Bukan Kitabnya ada pada kami perpustakaan. Ternyata Al-Imam Al-Shadili menegakkan hujah Dan dengan tegas, setegas-tegasnya. Kalau Yahudi dan Nasara tetap dalam agama mereka, maka mereka dikatakan kubur. Sedangkan tafsir para Madinah tidak kufur. Yang kufur dahulu. Bagaimana dengan kuliah ya ayuhal kafirun? Itu untuk orang-orang kafir dulu, sekarang tidak. Kuliah ya ayuhal kafirun dikatakan, berarti ayat Al-Qur'an apa? Terbatas untuk orang-orang kafir Quraisy. Karena itu mereka mengalalkan pernikahan campur agama antara wanita muslimah dengan laki-laki non muslim. Ketika disodorkan ayat dalam surat Al-Mumtahanah, apa mereka jawab? Itu untuk orang kafir dulu. Karena itu kaidah mereka berubah. Mereka paksakan untuk menerima. Pendapat yang benar dari kaidah usul baik usul uh, tafsir hadis Ibarat yang jadi pegangan umumnya lafaz bukan sebab turunnya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sanad yang jadi pegangan, yang jadi hujjah adalah keumuman, keumuman lafaz Al-Qur'an bukan karena kehususan sebab turunnya atau datangnya hadis. Mereka robah. Yang jadi pegangan kehususan sebab bukan keumuman lafaz. Jadi pada hakikatnya adalah membatalkan syariat. Ini salah satu contoh kitab fikih lintas agama yang penuh dengan dalil. Quran, Quran surat sekian, Quran surat sekian, Quran surat sekian, tetapi menurut imam tafsir mereka Nur Khalis Majid. Maaf saya sebut namanya karena kita harus terus karena di pembahasan ilmiah. Karena mereka pun nyebut nama saya, saya sebut lagi sama-sama ada argumentasi tapi sering saya ajak berjumpa belum ada jawaban Maka itu kita harus punya hujah Ini ilmu Jangan dibodohi terus Kul hadihi sabiri ad'u Allah Ala basiratin Basirah برهان شرعي وعقلي kembali kepada sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal dia mengingat dia peribadatan dia dan seterusnya Selain amal dakwah ilmu amal dakwah ilmu amal dakwah ilmu amal dakwah Kalau dia seperti itu. Kemudian penghinaan kepada para sahabat khususnya sahabiyun jalil muhaddis ahli hadis pertama dalam Islam al-hafiz pertama dalam Islam atas persaksian Nabi yang mulia SAW Abu Hurairah radhiyallahu taala Tidak boleh diseru kepada selain Allah di masjid. Gimana seorang bertawassul kepada mayit di masjid? tidak cukup waktu bagi saya untuk soal jawab. Saya kira saya cukupkan satu saja kita lanjutkan luaskan dengan soal jawab. Ada waktu satu jam bagi dan untuk soal jawab. Insya Allah kita pulang bersama. sesuai dengan manhaj salam untuk diterapkan dalam lingkungan tempat tinggal kita. Sementara kita belum cukup ilmu untuk berdakwah, namun kalau beri, eh, namun kita melihat pengukuran itu terjadi. Pertama, kita harus mengetahui bahwa dakwah atau memerintahkan yang makruh dan mungkar ada dengan dua macam cara. Cara yang pertama secara terperinci. Tentunya ini membutuhkan ilmu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Cara yang kedua Secara garis besar Atau global atau mujmah Seperti saudara melihat Seorang muslim Saudara-saudara Tidak sholat, Meninggalkan sholat. Saudara berdakwah kepada dia Wahai saudaraku Tegakkanlah sholat, Karena Allah telah wajibkan kita untuk mendirikan sholat Lima kali dalam sehari semalam itu dakwah bukan? Dakwah. Tetapi secara dari susah. Ketika saudara kita bertanya, baiklah, tapi tolong terangkan kepada saya secara terperinci hukum-hukum solat. Saudara jawab, ini bukan bagian saya. Mari saya tunjukkan satu kitab agar saudara belajar tentang tata cara kaifiyah salat berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah atau kita tanyakan kepada ahlinya begitu itu salah satu contoh yang bertanya melihat kemudaratan langkah. Kalau dia ada mengetahui sedikit rinci maka dia jelaskan atau dia membawakan kitab. Ya. Yang kedua dakwah di dalam Islam harus memenuhi beberapa persyaratan. Saya sebutkan. Pertama, dia harus berilmu tahu apa yang dia dakwakan. Orang itu harus berilmu. Ayat yang tadi. Qul hadhihi sabili ad'u ila 'ala basirati. Ikil. Yang kedua Dia mengetahui siapa yang dia dakwakan Beragam Tahu madu'unya orang yang diajaknya Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mawibatil hasanah Wajahilhum billati ya'udna Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mu'izatil hasan wajadilhum billati ya'fa ajaklah ke jalan Rabb dengan cara hikmah <clears throat> dengan pelajaran yang baik dengan jidal berdebat dengan mereka dengan cara yang paling baik. Tingkatan manusia bermacam-macam. Harus tahu seorang dai pada siapa dia berbicara. Yang ketiga, apa yang harus dia dakwakan terlebih dahulu. Oleh kerana itu tadi syarat yang kedua dia mengetahui umat penyakitnya dan bagaimana cara menyembuhkannya, tingkatan-tingkatannya dari cara dia berpikir dan lain-lain. Yang ketiga apa yang harus dia sampaikan terlebih dahulu di tengah-tengah kaum yang tidak mengerti tentang dia kecuali nama saja, kecuali mengikuti agama bapaknya dan alhamdulillah Islam bukan kubur, bukan agama kubur. Tapi tidak mengerti tentang di, maka dijelaskan tentang usul di dasar-dasar agama. Dijelaskan tentang manhaj seterusnya. Yang keempat memberikan banyak kemudahan kepada manusia sesuai dengan syariat Islam mudah mudah dan memberikan kemudahan-kemudahan selama hal itu tidak Uh, mengharamkan uh, yang uh, menghalalkan yang haram. Inna din yusrun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama ini sesungguhnya agama ini mudah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Yassiru wa la tu'assiru, bashiru wa khususnya berhadapan dengan orang-orang umum, orang-orang awam yang belum mengerti tentang dinul Islam. Karena dinul Islam adalah fitrah bagi manusia. Fitrah. Yang kata Nabi, Kullu maulid yuladu al fitrah. Setiap manusia lahir atas dasar fitrah. Dan manhaj salam. Itulah Islam yang hakiki. Yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Apakah yang Sulaiman katakan bukan Islam? Tidak. Islam. Tetapi telah dicampuri dengan berbagai macam kekotoran. Kurawat, syirik, bid'ah, ta'al, dan lain-lain. Bahkan sebagian yang menasabkan, menyandarkan diri kepada Islam, telah keluar dari Islam. seperti ajaran Ahmadiyah Al-Qadiani dengan Nabi palsunya Mirza Gulam Ahmad menasabkan diri kepada apa mereka? kepada Islam tapi Islam melepas diri dari mereka mereka telah keluar dari Islam karena mengaku ada Nabi lagi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manfaat salah wakil Islam Kelas Islam kata al-Imam Al-Barbahari di awal kitabnya kitab sunnah syarah apa apa sih eh syarah sunnah syarah sunnah di awal kitab al-Islam huwa sunnah wa sunnah hiya al-islam islam itu adalah sunnah sunnah itu adalah islam Dia ini dikatakan ahlu sunnah wal jamaah. Itu fitrah. Setiap dakwah salafiyah. Dakwah tentang manhaj salaf didakwakan kepada manusia. Maka manusia akan mengikutinya. Karena ini fitrah yang ada pada Islam. Karena itu dakwah salafiyah berkembang. Ketika manusia tahu. Tersebar di dunia Islam. Pada hari ini. Ternyata dia fitrah. Fitrah. Kalau didakwakan dengan benar. Dengan ilmu. Dengan penuh kesabaran. Yassiru wa la tu'assiru. Berikan kemudahan. Islam mudah agama. Ah, Islam agama yang mudah. Tidak sulit. Menjalani Islam tidak sulit. Tidak ada yang merasa sulit dari Islam. Kecuali dua golongan manusia. Yang tidak ikhlas dan yang tidak tahu. Saudara mungkin ingat sering saya ulang-ulang kisah Muawiyah bin Hakam As-Sulami yang berbicara dalam salat. Dia mendengar orang yang bersin ketika salat mengucapkan alhamdulillah, dia jawab ya rahmukallah padahal tidak boleh. Kemudian dia isyarat oleh sahabat dengan mata-mata mereka malah dia berbicara langsung berbicara dan mengatakan kenapa kalian melihat aku melihat diku diperingatkan oleh sahabat seterusnya selesai salat diajarkan oleh Rasulullah. Ini mau'idhu hasanah. Sehingga beliau, sehingga Muawiyah bin Hakam Rasulullah SAW, saya belum pernah melihat guru yang lebih baik dari Rasulullah. Dia merasa akan dimarahi. Tidak, diajarkan. Salat ini tidak boleh dicampuri dengan perkataan manusia. Itu orang Arab mempergunakan bahasa Arab. Tetapi bukan lafaz ke yang diajarkan oleh Rasulullah dalam salat tetap tidak boleh. Apalagi salat pakai bahasa Indonesia. Muawiyah bin Hakam orang apa? Muawiyah bin Hakam Sulami orang Arab. Tulen. 100%. Dia ngomong ketika itu dengan bahasa apa? Bahasa Betawi, bahasa Jawa, bahasa Sumatera, bahasa Padang, bahasa Batak, enggak, lah, bahasa Arab. Kata, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, solat ini tidak boleh dicampuri dengan perkataan manusia harus dengan lafaz yang Nabi ajarkan. Sampai ke Indonesia <coughs> Sebagian baru-baru ini kita dengar Ada orang sholat pakai bahasa Indonesia Lebih khusyuk katanya Subhanallah. Siapa saja yang menjauh dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pasti dia akan kesulitan. Payah. Siapa bilang lebih mudah dengan bahasa Indonesia? Lebih sulit, lebih capek, dan lebih payah, lebih berat menghafalnya. Kalau kita hafalin itu surat Al-Baqarah dengan bahasa yang mudah, coba saudara hafalkan terjemahannya. hafalkan 286 halaman. Kita bahasa ah, Arabnya, Al-Qur'annya Alif Lam Mim Mungkin tidak berapa lama kita hafal asal terus rutin. Apalagi anak-anak kita hafal. Coba suruh hafalin terjemahannya. Kalau dia sholat pakai bahasa Indonesia, suruh habis Al-Fatihah baca surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Ada biasa terjemahan Allah yang tahu Zalikal kitab la raiba fihi wa lil muttaqin. Inilah kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan baginya menjadi petunjuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman pada perkara yang gaib dan seterusnya dan seterusnya. Capek tidak? Capek. Ini azab. Azab. Ya. Memudahkan memberikan kemudahan tentang Islam tapi tentunya harus memiliki ilmu yang cukup kalau belum maka tingkatkan keilmuan kita Bolehkah kita menjadi makmum dalam solat yang diimami orang yang ahli bid'ah? Sebagaimana kemungkaran, kalau kita ingin mencegah kemungkaran, maka kita harus tahu yang kita akan cegah itu kemungkaran atau bukan. Dengan apa kita tahunya? Dengan ilmu. Jangan-jangan itu bukan kemungkaran. Kemudian ketika kita akan mencegahnya, apakah kemungkaran itu akan hilang 100% atau hilang sebagian besarnya? Atau malah bertambah besar kemungkarannya? Kalau yang pertama dan kedua itu yang dituntut hilang kemungkaran atau sebagian besarnya hilang. Jangan yang terakhir malah menimbulkan kemungkaran yang besar. Demikian juga dengan ahli bid'ah harus kita tahu siapa ahli bid'ah Tidak setiap orang yang mengerjakan bid'ah langsung dicap ahli bid'ah. Tidak. Terus seorang itu harus tegak dulu kunjak. Harus diberitahukan. Siapa yang menegakkan hujjah? Orang-orang yang alim. Karena itu perlunya dakwah. Dan tidak boleh menyembunyikan ilmu. Kulil haq wa intana Katakan yang hak meskipun Baik. Kalau betul itu sebagai ahli bid'ah, apakah bid'ahnya itu mengeluarkan dia dari Islam atau tidak? Kalau mengeluarkan dia dari Islam, apakah sudah diberitahukan? Jadi itu ada hukum. Yang kesimpulannya boleh solat di belakang ahli bid'ah. Selama solat dia juga sah. Al-Imam Hasan bin Abil Hasan Al-Basri pernah ditanya bagaimana hukum salat di belakang ahli bid'ah. Beliau menjawab, "Salli wa alayhi bid'atuhu." Imam Bukhari mengutip bagian akhir, "Salli wa alayhi bid'atuhu." Lihat di Sahih Bukhari dan syarah yang Fathul Bari di bagian kitab Salat. "Salli wa alayhi bid'atuhu." Salatlah di belakangnya dan atas tanggungan dia bid'ah. Dan kita lihat sebagian sahabat solat di belakang ahli bid'ah ketika itu ketika terjadi fitnah waktu itu dan solat di belakang orang-orang yang fasik. Hajjat bin Yusuf, Hajjat bin Yusuf itu umara yang tukang menjagal manusia. Para sahabat solat di belakang mereka. Di, di belakang dia, belakang dia. Utsman bin Affan ketika dikepung rumahnya dan dia tidak tidak bisa ke masjid, siapa yang menjadi imam salat? Orang-orang yang mengepung itu. Di mana sahabat ketika itu salat? Di masjid, di belakang siapa? Di belakang orang itu. Boleh. Boleh. Kalau ditanya boleh. Kalau ditanya mana lebih afdal? Tentunya ahlu sunnah Kan pertanyaannya boleh ya? Kita sedikit keluar dari tema. Anda mau bertanya bagaimana hukumnya seorang suami yang sering kali mengucapkan kata-kata cerai kepada istrinya. Entah dia lagi bercanda atau marah kepada istrinya. Sampai istrinya sendiri lupa sudah berapa kali kata cerai itu diucapkan suaminya. Apakah sudah jatuh talak? Karena ternyata setelah ditanya sang suami jahil terhadap perkara tersebut dan sama sekali tidak mengetahui bahwa perkataannya tersebut dapat menyebabkan jatuhnya talak. lo memang <clears throat> jatuh talak, apakah anak mereka termasuk anak zina? jawab Pertama Telah datang Dari Nabi yang mulia Sallallahu alaihi wasallam secara sah Bahawa beliau melarang Bermain-main Dalam tiga hal Yang nantinya akan terjadi Sungguh-sungguh Talak Nikah, talak dan memerdekakan budak tidak boleh main-main. Misalnya orang menikah nikah, tapi di situ ada ucap kubur, nikahnya main-main jadi sungguh-sungguh. Demikian juga talak. Kalau suami tersebut sadar mengucapkannya dan dia telah mengetahui hukumnya maka jatuh talak pada dia jatuh talak pada istri jatuh talak pada istri sadar sadar dia mengucapkan hey. Eh. kalau dia main-main dia telah mempermainkan syariat ini syariat yang agung dan suci pernikahan jahil. Dia mohon ampun kepada Allah. Dan barangkali talaknya dia jatuh. Tetapi dikhawatirkan. Seringkali orang yang bermain-main seperti ini. Makin lama dia makin terseret. Akhirnya dia mentalak istrinya secara hakiki. Yang terakhir anak kalau terjadi talak tanpa dia sadar, maka anaknya bukan anak zina, tapi anak yang lahir dari uh, perkawinan yang rusak, pernikahan yang rusak. Tidak. Saya kira belum diketahui, belum tahu. Maka itu harus ditegakkan hujjah, diberitahu. Jangan main-main terhadap kalimat cerai. Kalau dalam salam dia ucapkan Saya ceraikan nanti Jatuh Jatuh Kalau lafaznya nanti saya ceraikan nanti Nanti belum jatuh nanti Apa sebab Saya akan ceraikan nanti Akan Saya talak nanti Jatuh Kalau Boleh apalagi suami Ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisaa' Laki-laki itu memimpin atas kaum wanita Suami, pemimpin Dia jadi hafid, dia yang mengajar Ini jelas katanya kayak bukan laki-laki Perempuan, laki-laki yang seperti ini Karena itu kita tidak temukan riwayat sahabat itu main-main. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperingati dengan keras. Yang main-main jadi seluruh talak nikah memerdekakan kita. Sekarang banyak orang suami mau mengancam istrinya talak cerai ribut sedikit cerai dia tidak tahu bahawa itu telah jatuh talak atau dikhawatirkan jatuh talak. Berbahaya sekali. Sangat berbahaya. kami jamaah masjid al muhajirin kabil kabil eh. mengikuti pengajian yang mewajibkan wanita sholat jumat kalau tidak mengikuti sholat jumat boleh di rumah dengan niat sholat jumat ustadz itu berhujjah dengan dalil <clears throat> surat jumat ayat 9 Mohon Ustaz jelaskan tafsiran ayat tersebut menurut pemahaman ahli tafsir. Ayat itu sangat mudah dipahami. Tidak memerlukan tafsiran yang lebih jauh dari satu sisi. Yaitu perintah untuk menegakkan salat Jumat. Siap kepada siapa? Kepada siapa diwajibkan? Dan yang berkaitan dengannya itu penjelasannya bukan dari Quran, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat itu keluar beberapa ahkam hukum di antaranya perintah wajib salat Jumat kepada siapa diwajibkan dirinci di hadis karena hukum Islam bukan hanya Quran hadis sebagai pentafsir Quran. Maka dijelaskan di hadis salat Jumat itu wajib berjamaah. Ah, berarti tidak boleh sendiri-sendiri. Harus ada jamaah. Jamaah itu sekurang-kurangnya yang namanya jamaah itu sekurang-kurangnya berapa? Dua. Imam satu, makmum satu. Kalau hari tempat itu hanya dua orang saja, maka yang satu khutbah, yang satu mendengarkan. Kalau tidak ada. Salah. Yang dinamakan jamaah dua orang, imam satu, makmum satu. Berarti tidak boleh sendiri-sendiri. Karena sudah ditafsirkan oleh Nabi. Lihat hadis dari Sunan Abi Dawud di bagian kitab Jumat. Hadis sahih disahihkan oleh para ulama. Sunan Abi Dawud di bagian kitab Jumat. Berjamaah kemudian kecuali Nabi katakan Siapa yang dikecualikan dari kewajiban Jumat? Wanita. Berarti wanita tidak wajib Jumat. Tidak wajib kalau mereka mau ikut boleh tidak? Boleh. Kalau mereka ikut, apakah terbebas dari salat zuhur? Iya, karena Jumat pengganti zuhur. Karena yang asal adalah salat zuhur. Karena itu bagi orang yang sakit, kalau dia tidak pergi ke salat Jumat, maka dia tetap wajib salat duhur di rumah. Sebagian wanita pada zaman Nabi ikut salat Jumat dan mereka tidak salat duhur. Tapi tidak diwajibkan dan kalau mau pun berjamaah di masjid. Dan umumnya masjid-masjid kita uh, tidak menyediakan tempat untuk wanita uh, pada hari Jumat ya umumnya dipakai semua oleh kaum laki-laki kecuali saya pernah melihat sebagian masjid menyediakan tempat khusus untuk wanita ikut Jumat. Tidak apa-apa, boleh. Boleh. Tetapi tidak wajib yang jadi masalah kan wajib. Berarti di sini ada dua kesalahan dari Ustaz ini. Pertama mewajibkan kepada wanita salat Jumat berdasarkan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran tidak menjelaskan. Menjelaskan secara mujmal maka harus ada tafsiran dari hadis. Yang kedua, kewajiban kalau cepat selisih boleh selisih. Berani Nabi SAW katakan berjamaah. Kepada siapa diwajibkan? Seluruh kaum muslimin. Kecuali wanita, anak-anak, hamba sahaya, orang sakit. dari sebagian hadis, di luar dari sunah Nabi Daud, orang yang musafir. Okay, masalah di sunnah Nabi Daud, saya agak lupa. Ya. Musafir. Musafir. Ini ada beberapa hadis dan telah disahkan oleh uh, sebagian ahli hadis di antara Syekh Muhammad Nasruddin Al-Bani Musafir. Dan ada riwayat yang sahih bahawa musafir tidak wajib Jumat, yaitu ketika Nabi Hajjatul Wada haji di Arafah jatuh pada hari Jumat. Dan Nabi SAW tidak melaksanakan salat Jumat tapi jamak takdim kosong. Buhur asar, asar dimajukan. majukan pada hari itu hari Jumat dan beliau tidak salat Jumat dan beliau safar dan beliau tidak salat Jumat kemecualian kita harus berpegang dengan hadis yang bisa dalam Quran baik kalau memegang juga dalam Quran maka bagaimana kalau kita pegang Al-Quran perintah salat lalu kita kita wajibkan yakni perempuan haid untuk salat Dasarnya mana? Al-Quran memerintahkan salat secara umum. Boleh tidak? Kalau dia jawab, tidak boleh. Tanya kepada Ustaz itu. Ustaz, bagaimana uh, perempuan haid yang diwajibkan untuk salat? Atau ada orang mewajibkan perempuan haid untuk salat? Kalau dia jawab, tidak boleh. Katakan, Al-Quran kan mengatakan perintah salat umum. Perempuan haid atau tidak haid, wajib salat. Kalau dia katakan dia jawab, ada di hadis yang melarang perempuan haid tidak tidak boleh salat. Katakan lagi. Ah, salat Jumat ini juga ada keterangan perempuan tidak wajib salat Jumat di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam. Kalau dikatakan hadis ini lemah, siapa yang melemahkan? Sementara para ulama muhaddisin mensahihkan. Apa kita tinggalkan ahlinya lalu berpegang kepada orang yang tidak ahlinya? Ini menyalahi Al-Qur'an sendiri, Ustaz. Mas'alu ahli zikri kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu jika memang kamu tidak tahu. Bagaimana hakikat dari rapatnya Saf Karena banyak dari kaum muslimin Hanya merapatkan bagian kaki saja Yang dimaksud Merapatkan adalah Kaki dan Bahu Dengan jarak renggang kaki yang dapat diukur agar tidak terjadi Selah Dan kaki itu jangan begini, jeber begini, tapi tentu lurus. Maka masjid itu harus ditegakkan kebiasaan untuk merapikan, meluruskan, merapatkan, menyempurnakan sah meninggalkan anak dan istri dengan waktu yang cukup lama. E, tidak dijelaskan apakah ada berita atau tidak. Misalnya suami di luar negeri atau di luar kota dan masih berhubungan atau tidak. Atau tidak diketahui lagi suaminya. Apabila yang terakhir, maka apakah wajib nikah lagi dia? Tunggu dulu. Apabila itu yang terakhir jawabannya suami tidak diketahui lagi di mana maka dia datang ke Majlis hakim kalau sekarang ini KUA dia tangkan nanti KUA yang memutuskan nikah. kalau yang pertama yakni dia ketahui tapi suaminya tidak mau datang dan tidak menceraikannya ya ditinggalkan begitu saja anak istri tidak ditalak maka dia datang juga kepada Majlis hakim KUA qadhi dan menjelaskan halnya nanti kau akan memutuskan perkawinan atau pernikahannya e, tersebut. Kalau diketahui, maka dia panggil suaminya dan diminta apakah mau melanjutkan atau mentalak. Kalau mau mentalaknya, maka talak dan dia e, Eh, pisah. Banyak orang yang berzikir berjamaah mengatakan bahwa tidak ada dalil yang melarangnya. Kalau yang dimaksud dalil yang melarangnya secara perbuatan seperti itu tegas saya Rasulullah Wasallam secara khusus memang tidak. Tetapi dalil secara umum. Tetapi pertanyaan ini perkataan ini keluar dari orang yang tidak mengerti kaidah dalam agama yang telah dibuat oleh para ulama bahwa dalam masalah peribadatan hukum asalnya itu terlarang tidak boleh dikerjakan sampai tegak datang dari. Ketika ulama mengatakan bahwa zikir berjamaah yang dilakukan itu dipimpin oleh salam bid'ah, maka tidak ditanya larangannya. Mereka yang mengerjakan zikir berjamaah itu yang wajib mengeluarkan membawakan dari atau hujjah. Jadi dia, saya kerjakan zikir jamaah ini dalilnya. Bukan diminta larangannya. Karena hukum asal ibadah itu terlarang sampai datang dalil. Maka orang yang mengerjakan peribadatan wajib memberikan dalil. Salah kepada pertanyaannya. Dalam masalah muamalah boleh kerjakan apa saja selama belum dilarang. tentang imam apakah makna aqrahum yaumul qaum aqrahum li kitabillah apakah bermakna hafal saja paham saja atau semua berbeda para ulama dalam menafsirkan aqrahum sebagian mengatakan hafal sebagian mengatakan alim saya tapi pendapat yang lebih tepat saya kira Allah wa'ala kedua-duanya tidak semata-mata hafal saja karena ini perkara sholat maka dia harus alim terhadap ahkam hukum-hukum sholat khususnya karena dia sebagai imam karena imam masjid itu fungsi luas sekali dia juga sebagai khatib yang berkhutbah setiap Jumat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau dia ada udzur. Dia juga yang memberikan pelajaran di masjid. Dia juga yang mengarahkan, memerintah dan melarang mengajarkan masyarakat di sekelilingnya. kerana dia imam. Imam masjid setempat. Maka dia alim. Kalau hafal banyak orang kita yang hafal, tetapi dia tidak tahu apa yang dia baca. Sehingga saya pernah sholat di satu masjid, masjid raya, beberapa waktu yang lalu. Waktu asar tiba, azan kemudian setelah berapa lama komat imam masjid belum datang tunggu tunggu lama komat sudah ditegakkan mau tidak mau harus ada orang jadi imam karena sang imam dia muncul apa mau ditunggu terus ya Sahabat Nabi yang mulia SAW ketika sahabat tahu pasing jauh perjalanannya, salah seorang jadi imam Abdurrahman bin Auf. Itu Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalah artinya kita? Nah, akhirnya karena saya memberikan ceramah situ dari duhur dari duhur habis sholat Jumat sampai asar, saya suruh kaum muslimin untuk jadi imam. Saya jadi imam. Saya kos, saya musafir. Menurut keyakinan saya bahwa musafir itu wajib qasar kecuali dia sebagai makmum mengikuti imam. Kalau dia salatul farid atau dia sebagai imam, maka dia qasar dalam salat yang qasar zuhur, asar, isya. Saya qasar. Qasar. So, Lalu saya salam dua rakaat dan saya beritahukan kepada makmum lanjutkan karena saya musafir. Ini hal yang biasa sebetulnya. Sehingga tidak perlu diingkari. Lalu keluar suara-suara seperti yang saya dengar. Kalau dia musafir, kalau dia jadi imam, maka sepatutnya dia tamam. ini enggak ada yang seperti ini. Ah, maka perlu kita banyak belajar lagi. tempat saya ada pengajian tapi tidak mau pakai hadis. Alasannya hadis sudah tidak asli lagi. Atau hadis harus dikompor dengan Al-Quran. Apa dikompor itu? <laughs> Hah? Hah? <laughs> Ini namanya inkar sunnah. Ya, kalau tidak pakai hadis maka ajaran Islam 90% lebih hilang dari mana azan yang nanti sebentar lagi insya Allah kita akan memandangkan azan. Azan dari mana? Ada nggak di Quran? Di mana azan? Al-Quran hanya perintah tentang azan, ada azan, tapi lafaznya sholat. Kalau nggak pakai hadis, kita nggak bisa sholat. Maka orang itu masih sholat atau tidak? Kalau masih sholat tanya, Katanya hadis sudah enggak asli lagi. Kok antum masih salat? Salat kan dari hadis bukan dari Quran. Bingung nih. Gimana dia jawab? Surah salat pakai baca apa pertamanya? Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah enggak ada di Quran. Hadis. Semua di hadis. Semakin Sebagai pentafsir Quran. Kalau kita tidak pakai hadis, hancur Islam. Karena itu tadi eh, Imam Al-Barbahari Barbahari di kitab Syarh Sunnah mengatakan al-Islam wa sunnah wa sunnah hiya al-Islam. Islam itu sunnah, sunnah itu adalah Islam. Bahwa kita tidak dapat memahami Islam tanpa sunnah. Barang siapa ingin tahu tentang Islam harus berjalan dengan sunnah. Dia harus membaca sunnah. Jadi ingkar sunnah. Dari mana dia tahu hadis tidak asli? Bagaimana cara dia untuk mengatakan bagaimana hujahnya? Kalau hanya bilang begitu saja, ini tidak asli, tidak asli, tidak ada hujjah, maka saya kira orang yang bertanya ini pun dapat bilang begitu kepada dia. Saya kira saudara manusia yang tidak asli. Kan bisa ada. Bisa nggak? Bisa. Habis sudah pertanyaan. Udah dua ya. Masuk waktu ini. Ini. Ah, nanti ada sisa waktu antum duduklah sama saya di sini. Eh. Kita ngobrol-ngobrol. Iya, barangkali ini. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.